для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташок. Аднойчы ранкам на лузе паявілася таратайка. Ледзь яна выкацілася на балота з лясной дарогі, адразу зацікавіла ўсіх. Далікатная, прыгожая, незвычайную была тут сярод адных вазоў. Здалёк было відаць, прышыўся нехта чужы, нехта з начальства ці, з упаўнаважаных. Праўда, побач чужым пазналі спакойна хітаўся міканор, але цікавасць ад гэтага не толькі не паменшала, а стала вастрэй. Міканор сам цяпер быў начальства, хай сваё невялікае, але ж начальства. Усё важнае, што прабівалася ў курані, ішло праз меканора. Нешта важнае, невядомае кацілася і цяпер. Чулася з гэтай гарадской каляскай. Таратайка пракацілася па дарозе ў скрай балота, паў самы лес, і стала каля міканоравага надзелу. Тут і міканоры і чужы сышлі старатайкі, распрыглі каня, пусцілі пасвіцца. Шкода невядома было, пра што там гаварыў прыезджы з дамеціхую, з дамецікам, які падышоў з касою на плячы, зато бачылі ўсе. Прыезджы скінуў гарадскі пінжак, скінуў верхнюю сарочку, забраў ці не сілу ад дамеціка касу, і пайшоў сам да травы. Побач з ім падаўся таксама з касой міканор, а па другі бок дамецік нібы збянтэжаны. Дайшоўшы да травы, прыезджы скінуў касу, намянташаў, размахнуўся касою раз, другі і пайшоў роўна. Касіў ён звычна, упэўнена, відаць было, што браўся не першы раз. І ўсё ж кожнаму відно было, што прыезджы не касец, і не толькі ад таго, што прыбыў на гарадской калясцы, а па тым, як стаяў, як дзівіўся на памочніка свайго дамецека, як завіхалася ля агню са сняданкам дамеціха. Вельмі ж борзда, бегла потым да касцоў, гасцінна прасіла аб нечым прыезджага, звала, пэўна, падсілкавацца. Прыезджы з меканорам укленчылі каля воза, трошкі перакусілі і зноў пачалі касіць. Пакуль можна было касіць, махаў касою госць побач з меканорам не памагаў ніяк куранёўцам дайсці да нейкай разгадкі. Праўда, асоба самога прыезджага хутка была высвельтадана. Бліжнія ад Меканора пазналі, а хто быў далёка, пачулі, што прыезджы ніхто іншы, а старшыня райвы канкома апейка. Але сэнс загадкі акалічнасць гэта не толькі не праясніла, а як бы заблытала больш, чаго ён тут? і дапаў аж да мокуць касгаскага балота, чаго не выказвае кіраўнічай сваёй справай, а махае дамецікавай касой. Не было б ужо такога дзіва, каб ён, калі ўжо такі прыткі, дабраўшыся сюды, загадаў, як належыць начальству сабраць усіх, загадаў бы памаўчаць і стаў бы гаварыць пра палітыку, пра тое, што трэба выконваць куранёўцам, каб не быць у даўгу перад дзяржавай стаў бы як другія расхвальваць калгасы заклікаць ісці ў іх а ён жа не загадваў ён махаў і махаў касою як бы другога і клопату не было таіў што прывяло яго у гэтую далеч ранак быў сонечны у балото ўсё аж нібы зіхатліва дымілася. Людзі толькі паглядвалі, гадалі, але не спыняліся, касілі, варушылі рады, як буслы рупліва бялелі па ўсёй шырыні балота, на якім тырчала ўжо нямала стагоў. Сонце пякло, трава прывяла, хтосьці кінуў ужо касіць, а гарадскі госць усё махаў і махаў касою, як бы тое толькі і трэба было яму. Першая не ўтрымала сарока. Павесіўшы касуну дубок, на прасткі цераз рады цераз някошаная падалася да меканоравага панмочніка. Стала побач уткнула рукі ў бокі і важна прасачыла, як ён робіць. Ведала, Усе, хто можа бачыць, сочыць за ёй. Што, цётка, правяраеце, які касец? хітравата зірнуў старшыня. Ён выцер далікатную далонню твар, пот еў вочы. Касец не сакрэт спраўны, адгукнуўся ў тон яму Меканор. Во наняў, не шкадую, касец маладзец. Ха, касец і грэц, ды вельмі ж стараецца, адзначыла цётка сарока. «Ну, Маркуш, трэба трымаць, чтоб не зганьбіцца адразу», – адказаў старшыня. «Перад кім же это такі старатлівы?» – спытала сарока. «Як перад кім? Перад гаспадаром, перад меканорам, дядькам Дометикам?» – адказаў апейка. «Касец молодец, не сумнявайтеся, тетка», – зазначыў меканор. Тетка сарока пільна кальнула апейку агіціраваць за калгас прыбыў. Апейку уткнуў касё, зноў нібы стаіў усмешку. Да не ж бачыце. О, памагці меканору трэба. Па службе ж чалавек заняты, а бацька стары. І улавіўшы хітры мудры позірк жанчыны, з усмешкую ж нібы даверліва схіліўся да яе. Ну і прызнацца зарабіць хачу. Зарплата малая. Ха, са ўсім збяднеў год не піў два не еў а ў чым жа толькі душа держится тётка сарока кпіла так самагулліва разумела жарты а што ж это ўласць абяднела так запытала яна ды ўлада тут ні пры чым дорага ўсё апейка бачыў за жартачкамі старая цікуе нешта чакае знарок сур'ёзна заклапочана папрасіў яе а мо вам трэба помочь. Яна як бы не здзівілася. Ой, поможеш, зарэш на далоньку, бяду навядзеш на сарочыну галовеньку, скоціш на якую пятку драбніцу, кулачкою назавеш маладзіцу, маўляў, батракоў наймая, сем патоў спаганяе, а? Вам, тётка, не страшна, засмяяўся ад сарочыных прымава капейка. Мы вам зробім выключэнне, У вас особыя умовы вы ўдава. Удава сама сабе галава. А як зачнецца калектывізацыя, дык не паглядзіце, скажаце эксплуатацыя, адказала сарока. Дык можа, цяпер і мне эксплуатацыю прыпішуць, жартам напалохаўся міканор, а ў пішуць. А я сама ў сельсавет пайду, начальству ў вушы нагуду, адказала яму сарока якой не показывала вясёлы сябе сарока, пайшла назад я начу апейка незадаволеная. Так нічога толкам мы не ўведала. Неўзабаве за ёй наведаўся Андрэй Руды, курыў, разважаў аб вялікай палітыцы, асцярожна дыпламатычна падступаўся. Якія важныя справы прывялі сюды старшыню райвыканкома, гаманіў мітусіўся зайчык, маўчаў найбольш уважліва ўдумліва слухаў чарнушка, гасцей за дзень перабыло у апейкі нямала. А ён усё пасмейваўся, запэўніваў, памагчы міканору прыехаў, зарабіць трэба. Ён бачыў, што ніхто не верыць яму і быў давольны той загадкавасцю, якая ўсё расла вакол яго і надавала яму візіту ўсё большую цікавасць. З гэтай загадкавасцю расло нібы і значэнне яго, прыезду сюды. Не было нічога дзіўнага ў тым, што над вячоркам, калі стала спададзённая лихаманка, людзей зноў пацягнула да міканоровага агеньчыка. Пацягнула далёка не ўсіх – Багата хто з гаспадароў непахісна прырос да сваіх вазоў, сваіх надзелаў, як нейкіх рубяжоў абароны, насцярожана цікаваў здалёк, нібы чакаў варожага нашэсця. Агні, што чырвені чырванілі па ўсім балоце, нагадвалі апейку табары часоў вайны, як калісьці пад рэчыцую або пад мікашевічамі, перад боем. Мабыць, нямала ад каго з тых, што сядзелі ў абароне каля вазоў, сышліся да аміканоравага агеньчыка жонкі. Жанчын якраз і было найбольш між тых, хто акружаў апейку. Яны трымаліся разам, то гаманілі між сабой, то прыслухоўваліся да таго, што гаварылі мужчыны з начальнікам. Найбольш Андрэй руды, які дабіваўся нейкага навучнага падыходу. Дак скора, у калектыў нас пагоняць уламалася раптам знарок на недалікатна цётка сарока апейка заўважыў на людзях яна як бы пахвалялася сваёй грубаватасцю глядзіце маўляў якая я смелая Яна абразала Андрэя, абуранага яе некультурнасцю, і знарок некультурна паўтарыла: "Ну так скора?" Апейка спакойна, зморана, з нейкай млявой усмешкай сказаў: "Не скора. Не скора. Сарока на момант разгубілася, не чакала такога. Жанчыны захваляваліся. Не скора. У цішыні гатовы выбухнуць, апейка дадаў. Са ўсім не будуць. Гнаць не будуць. Не ўже, выказваючы ўсім мудрасць сваю, не паверыла цётка Сарока. Не тое, што не таіла, знарок выстаўляла, не верце ніхто, я не веру, і вы не верце. Жанчыны, гатовыя паспакайніць, насцярожана прымоўклі, глядзелі на апейку і чакалі. «Не будзем? Самі прасіцца будзеце? Прыйдзе пара», – адказаў апейка. «Ха-ха!» – насмешліва адгукнулася сарока. Яе весела падтрымалі. «Будзеце?» – прарочая упэўненасць апейкі прымусіла ўсіх прыціхнуць. «Ды мы яшчэ паглядзім, прымаць ці не прымаць», – памог яму Міканор. А вот тетку Аудотью отставить треба одразу, подал звонкий голос Хоня, чтоб попросилася, да и добро попросилася. А як не будя проситься, выскочила наперед сороки горячая чарнушчиха. Попроситеся, побачите, где выгода, и попроситеся, отказал опейка. Кожны ж добра себе хочет тут завіраваў нецярплівы бязладны гоман. Здавалася, ніхто нікога толкам не слухаў. Усе гаварылі, часам крычалі, кожны выказваў сваё перадуманае, гаворанае ўжо не раз, але неадступнае, балючае. Сыпала нейкімі прымаўкамі сарока, аж гарэла куліна чарнушчыха, круціўся блазнаваў зайчык, Апейка и не заикнулся, как перабить голос, рынуться оборонять, доказывать свое, смоктал себе папиросу с газетиной, змораной, сдается, абы Яковы. Гэта зловало и разом бянтежило, гомон то ускидывался, то опадал без силы. Не у забаве гомон из усим опал. Як апошні за кветру, што прамчаў над лесам, было недовольна і здзіўленае. На што это? У калектіў усіх, канешне. На шчаках чарнушчыхі палалі два неспакойныя кругі, вочы зарчэлі і дэкаралі. Андрэй руды памог апейку, тонам дасведчанага цярпліва растлумачыў. Калектіў, ну это чтоб нужду сялянскую адолець лаўчэй. Рычах, так сказаць, гэтый калектіў. Ты, Андрэй, памаўчы, самі знаем, што рычах не цябе пытаюць, адказала яму куліна. Апейка выпусціў з рота дым, збіў пальцамі з папяросы агарак, зірнуў спакойна, як бы не разумеючы. Дык вам жа, пэўна, гаварылі, нашто? адказаў ён. Гаварылі, то гаварылі. Ды мы нешта недаумелі, адказала куліна. Нешта не можам даумець. Пачуліся другія галасы. Аббачыў ён і разумеў апейка. Чакалі, спадзяваліся, можа, што новае, нячутае ні ад каго скажа ён, мо тайную якую, нікім не паказаную пакажа. Чакалі, бачыў па вачах, якія сачылі з яім, хто з надзеяй, хто з недавер'ем, хто непрыхільна, але чакалі не абы як. Чакалі, як усюды ў гэтыя дні. У другім радзе раптам убачыў дзіўна знаёмы твар – успомніў мігам пазнатаю, што сядзеў некалі ў каморцы за маслакоў. Гэта быў Васіль дзяцел. У вачах хлопца ці ўжо мужчыны была і надзея і насцярожанасць. Насцярожанасць неяк асабліва кідалася мусіць ад таго, што позірк быў знаёмы з-пад лба. Глядзіць усё так жа прайшло мімаволі ў думках апейкі. Ну чаго ж тут недаўмець такога, нібы здзівіўся, стараючыся прыдумаць, як завязаць далей гаворку. Ды вось не можам зразумець, паўтарыла куліна. Апейка помаўчаў, было чуваць адно, як гугняць камары. Ламала руки, спіну, пытанне само попрасілася. А вы ўжо умарыліся, мабыць. Не чакалі гэтага, ні зразу быццам і зразумелі, А чаго тут ведама? Адгукнулася некалькі галасоў. Сярод іх заўважыў адзін быў дзятла Васіля, адзначыў сабе між іншага. Дзяцел глядзіць на яго як на знаёмага, не адракаецца, але давер'я ў яго небагата. І я стаміўся. Я так можна сказаць, зусім запаруўся. Варухнуўся не таіў жалезная спіна, ліха на яе балела, як утрываць. Апейка з вінаватай кплівай усмешкай пакруціў галавой, а перад усімі прызнаў кволасць сваю. Так запарыўся. Это я запарыў яго, засмяяўся, паспрабаваў падтрымаць апейку міканор. Стараўся вельмі, сказаў дамецік, не перадыхнуў ні разу. Ну, не кажыце няпраўду, дзядзько, і перадыхаў і рабіў не болей за ўсіх, Работнік проста нядужы, работа ліха на яе, адказаў яму апейка. Аднак фактычаскі ад сельскага труда адвык. Это не ў канцелярыі, нібы падтрымаў дзяцел, а сабіраўся яшчэ на работу наймацца да мяне, без злосці напомніла сарока. Сабіраўся так, прызнаю было такое цяпер не адмаўляюся от пасплю акрыяю і калі ласка бярыце мяне на работу толькі каб заплацілі добра ну і каб харчы і тлушчка б і мяса а захацеў з такімі харчамі я і сама рабіла б днямі і начамі ды яшчэ што ты там робіш мо не так зробіш як з'ясі адказала яму сарока Рабіць буду не шкадуючы спіны цётка сарока, толькі ж самі знаеце, работа нялёгенькая, папамахаць касою, устаўшы ні свет ні зара гэтаго. Бо вы ж, мабыць, спаць не дасце мне. Не, не дам, адказала цётка сарока. Апейка перачакаў смешачкі, загаварыў нібы і не жартаваў зусім. Махаць касой. То ж яшчэ не ўсё самі ведаеце, трэба ж будзе і насілкі цягаць цэлы дзень так. «Да и у такую горочиню не сакрэт», – подказала тетка Сорока. «Дорогі ты парабак чалавеча, дарагая торба, не варта на яе горба. Пакланюся Богу, другога попрашу над падмогу». Кпіла тетка Сорока. «Работа тетка Сорока дарагая, акурат для горба, нажыву там, ці не дажыву, што ў вас, дзеткам сваім, а горб мусіць будзе». «Будзе, будзе». «Не мінеш», – адказала тетка сорока. «А вот огне тебе у круг». Трудное, фактически селянское дело, философски обогулил Андрей Руды. «Тяжкое. Не шкодило бы и облегчить», – сгодился раптом опейка. И он раптом отчул, як спалом лявость зморы, як бяры запал, и сказал горыча. «Не шкодило б. Думаете, окрова, окромя вас, не болить это никому?» «А то болить!» — кинул Василь Дятел. «Болить!» — отказал ему опейка. У апейкі была загана, якую ён ведаў сабе і якую стараўся стрымліваць. Ён вельмі любіў тлумачальныя падрабязныя гутаркі прамовы. Схільнасць гэтая разгарнулася ў ім асабліва з той пары, калі яму выпала на долю стаць чырвонаармейскім агітатарам, адным з першых пачынаць новае ў родных мясцінах. Чалавек дапытлівы, адукаваны сваёй цікавасцю і газетамі, апейка звычайна ахвотна дзяліўся тым, што ведаў, цешыўся той сілаю, якую чуў у сваіх ведах і ўменні уздзейнічаць на людзей. Але і тады, асабліва пазней, калі стаў валасным раённым кіраўніком, апейка ўведаў і тое, што усякае слова, усякае слова мае сваю цану, што яно тым даражэй, чым больш у ім вагі. Вялікі жыццёвы вопыт вучыў, што каму каму, а яго амаль заўсёдным слухачам сялянам патрэбна нязменна канкрэтнасць, дзелавітасць, и ясность. «Есть уже немало машин, — деловито сказал опейка, — и добрых машин. У хистким червоном святле ад огню опейка стал рассказывать, какие машины он бачил недавно у Минску спецыяльна выпушчаныя для сялян. Ён узгадваў, як паказвалі ў рабоце конную касілку. Няхітрая нібы рэч, і як лёгка працаваць на ёй, кіруе адно са зручнага сядзення, слухай толькі, як бегаюць, чыкаюць спрытныя зубы ножыкі, падразаючы траву. А ці не прынада тыя конныя граблі? Сядзі адно, да і пацягвай сабе ручку. Пружыністыя жалезныя граблі вілы будуць кідаць ззаду ледзь няцэлыя копы. Касілкі, граблі, пакуль што тут не ўсюды, не ўсюды можна пусціць, але багата дзе яны могуць рабіць. А малатарня трактарная. Пабачылі б, якая грамадзіна, як прыпецкі параход, не менш – Губно добрае снапоў змалоціць і не агледзіся. Ну, а машына, што капае бульбу, ёсць такая, сапраўды, бульба-капалка называецца. Ось да гэта проста такі цуд, іншага не скажаш. Цуд-цуд, ды грошай пут, першая вярнула людзей на зямлю сарока. А пейку зноў кінула на увагу дзяцел, у вачах якога толькі што праз недавер'я прабівалася захапленне, кіўнуў згодна, правільна кажа: грошы, пут. Пут не пут, а сёе тое каштуе. Апейка не спрачаўся. Так адзін бядняк не купіць усё гэтае. Ну вот вот, я же кажу, Дзяцел цяпер не проста кіўнуў, вачыма, якія неяк павастрылі чакаў, пільнаваў, што будзе далей гаварыць апейка. А вось у тым і фокус працягваў апейка. Адзін не разгонішся. А нашто вам адной такія машыны? перабіў мікано, раздзіўлена зірнуў на сароку апейка, которым з іх сяла цэлага небагата. Усё! Калякціў, калякціў, прарэзліва са злосцю і адчаем уварвалася куліна чарнушкава. І ў момант цішыні увагі як не было. Зноў загаманілі, запалі на бязладу, даказвалі апейку міканору, хоню і адзін аднаму. Які калектыў, калі адзін адно, а другі нібыта другое. Гэта ж калі б усе адно цягнулі. А тут адзін спіць, другі ў носе круціць пальцы, а ты перарывайся. Зямлю аддай гаспадарку, уплёў у гоман сваё дзяцел гэта было яго набалелае нібы злоснае гаспадарка там у которого плюнуў з абурэннем меканор ледзя паўгонам гоман палоска як лапцем стаць конь здрыхляціна ад рэжым крычым бы палацы прападаюць здыхляціна не здыхляціна свая дзяцел бы яго абразілі не першы раз здавалася гатоў быў схапіць меканора ажно за грудкі Людскі гоман ухваліў дзятла. Апейка падтрымаў разважна, не меканора, дзятла іншых. Багатаму жаль карабля, а беднаму кашаля. Ось гэта праўда, заківалі, загаманілі вакол агню. Людзі гаманілі, верылі, не верылі, але слухалі так, што забывалі пра ўтому і пра камароў і пра ноч і пра хуткі час мёртвага сну. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук